osnovna sredstva, odnosno način čišćenje srca. Čišćenje srca. Što se tiče čišćenja srca, danas operacijom otvore prste, ponovo zašim i gotovo. Ali što se tiče srca u ovom smislu, drugom tom duhovnom smislu, srce je problem. Najveći način čišćenja srca je da se prvo spozna šta srce u suštini prlja, ako možemo tako reći. Ili šta ga čini krutim. Pa navode učenjaci da imaju dvije vrste bolesti. To su strasti i sumnje. Sumnje to su više stvari vizane za ubjeđenje recimo da postoji džennet, džehennem, melec, sve to vidi u nisa. To su ovaj, sumnje. A strasti, to su ove normalne strasti koje ljudi priželjuju i slično. I na osnovu toga se i postavi. Što se tiče lijeka za sumnje, to je Kur'an. Allah Đelešanu kaže, mi spuštamo Kur'an koji je lijek za ono što je u grudima primate sudur, nema nikakve sumnje, na prvo što ulazi u to je potiskivanje tih sumnje. Što se tiče strasti, one imaju više načina za ličenje. Prvo, da se udovolji tim strastima na halal način. Recimo, strasti za ženama. Strast za ženama je urođena u čovjeku. I recimo, kod žena strast za muškarcima. Kako se riješiti te strasti? Oženi se, odnosno udaj se. Pa tako li nije? strast da je metko isto tako urođena i postoji kod čovjeka. Radi halal stvari, zaradi koliko god možeš. Nemoj da ti to odlače od farza, nema nekakvih problema. Znači, drži to u rukama, nemoj da ti bude u srcu i slično. I tako svaku strast. Allah najbolji znao.